Հոգևոր քարոշչությունը ժամանակակից մեդիայում թեմայի մեկնաբանությամբ տաղավարում հյուրընկալվել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի համացանցային ծառայությունների գրասենյակի տնորեն Տեր Համբարձում քահանա Դանիելյանը։ Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ եւ քարոզեցեք ավետարանը բոլոր մարդկանց ասվում է նոր կտակարանում։ Քարոզը քրիստոնեական հավատի ուսուցման եւ տարածման միջոց է։ Կրոնադավանական բարոյախրատական պատվիրանների հրապարակային ուսուցում խրատ։ Քարոզը նաեւ եկեղեցու բեմից հոգեվորականի ժողովրդին ուղված խոսքն է։ Քրիստոնեական քարոզի առարկան Քրիստոսի քարոզած խոսքն ու ճշմարտություններն են, որոնք ուղակի անմիջական աղերսուն են մարդկանց առօրյա կյանքի, կենսակերպի, գործերի ու փոխհարաբերությունների հետ։ Քրիստոս քարոզել սկսեց 30 տարեկանում Հովանես Մկրտչից մկրտվելուց հետո։ Քրիստոս քարոզում էր լեռան վրա, անապատում, Աստծո որդին ոդքով էր շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք քարոզելու իր խոսքը։ Քրիստոսից հետո նրա խոսքը տարածում էին առաքյալները, դարձյալ շրջելով տարբեր բնակավայրերում։ Ներկա ժամանակներում զարգացած տեխնոլոգիաների ու համացանցի դարում թվում է, թե ավետարանի խոսքը հեշտ ու արագ կարող է հասնել մարդկանց, հեշտ ու արագ թողնելով սպասված ազդեցությունն ու արդյունքը։ Ընդհանրապես տեխնոլոգիաների, արդի տեխնոլոգիաների զարգացման զուգահեռ, ինչքան որ աշխարհում հեշտանում են միմյանց հետ շփումների process-ը, տեղեկատվության տեղափոխության, տեղեկատվության փոխանցման այդ գործընթացը արագանում է, այնքան նաև արագանում է դրա հետ եկող մարտահրավերները, այսպես ասած, որովհետև գիտենք ինչքան որ համացանցը օգտակար գործիքներ ունի, միևնույն ժամանակ նաև վնասակար կողմեր ունի եւ օգտագործել համացանցը հոգեվոր քարոշչության համար թվում է թե շատ հեշտ է, որովհետեւ ասելիք չկա, ինչ որ կենթանի կերպով է մարդ քարոզում, նույն ձև կարող է նաեւ քարոշչություն իրականացնել համացանցի միջոցով։ Բայց այստեղ կան մի շարք առանձնահատկություններ, Նախ ինտերնետ հարթակները, մասնավորապես սոցիալական կայքերը ստեղծվել են ոչ թե քարոշչություններ իրականացնելու համար, այլ դրանք իրականացրել են բիզնես ծրագրեր, այսինքն հիմնականում ստեղծվել են որոշակի մարդկանց բիզնես ծրագրերը ավելի ընդլայնելու, ավելի ներգրավվածությունը մեծացնելու համար, եւ այդ գործիքներն մեծամասամբ գրված են այսպես կոչված բիզնեսային, մարքեթինգային լեզվով եւ շատ հաճախ այս լեզուն համադրել հոգ հոգևոր եւ շահեր չհետապնդող նյութերով խիստ դժվար է այս համադրությունները իրականացնել եւ նույնիսկ դրանում հաջողություններ ունենալը եւս շատ դժվար է։ Առավել եւս որ համացանցը գիտական կամ ավելի ակադեմիկ մտածողություններին ընդհանրապես կողմ չէ եւ նման նյութերը սովորաբար տեղ չեն գտնում համացանցի ամենաշատ դիտված նյութերի շրջանում։ Զարմանալի է, բայց շատ վերլուծություններ է իրականացվել, թե այսպես կոչված ամենաբարձր տեղում որ նյութերն են արժանացել շատ դիտումների եւ սովորաբար դրանք ագրեսիա կամ բռնություն կամ մարդկանց այսպես խայտարակելու, մարդկանց պախարակելու մասին նյութերն են, ամենից ընթերցված, ամենից դիտվածը եւ մարդիկ էլ նման սկանդալները իբրև նյութեր են ձևակերպում եւ տեղադրում են համացանցում եւ շատ դիտումներով նաեւ կարողանում են գումարներ վաստակել տեսակ համացանցում այս մարտահրավերը շատ դժվար է հաղթահարել, որովհետև կա շահ գումարի տեսքով, բիզնես շահի տեսքով եւ մյուս կողմից կա հոգեվոր կյանքի ապահովման հնարավորության ձևով ձևակերպումներ, որոնց համադրումը խիստ դժվար է եւ շատ տեղերում նաեւ լուրջ հմտություններ են պետք համացանցում այս ամենը իրականացնելու համար, որովհետև գիտենք նաև որ համացանցը արագ իրական լուրերից տեղափոխվում է ֆեյքային կամ ոչ իրական լուրերով եւ ավելի շատ դեղին մամուլ է հիշեցնում, շատ ու շատ կայքեր, որոնք ավելի շատ դիտումներ, ավելի շատ հանրային ճանաչողություն ունեն, քան են կայքերը, են լրատվական կայքերը, որոնք որ իսկապես մարդկանց տրամադրում են ճիշտ տեղեկատվություն։ Եվ իմ կարծիքով նույնիսկ սոցիալական կայքերի կամ որոնողական համակարգերը եւս իրենց արժեվ խնդիրներ են դրել նման fake լուրերի, նման fake տեղեկատվություններին դեմ պայքարի համար, եւ շատ հաճախ համացանցը դառնում է որոշ մարդկանց անհատական պայքարի հարթակ եւ ինչը բնականաբար լայն հանրությանը կամ լայն հանրային ընկալումների վրա ունենում է շատ բացասական ազդեցություն։ Օրինակ պատերազմի ժամանակ մեծ հոսք կար ապատեղեկատվության եւ այստեղ երևաց, որ մեր հանրությունը դեռևս շատ դեպքերում պատրաստ չէ տարբերակել կեղծ լուրերը իրական լուրերից, տարբերակել այն կայքերը, որոնք գրում են իրական եւ ճշմարիտ տեղեկատվություն են փոխանցում եւ հարթակներ, որոնք կարող են մեկ կադրի մոնտաժի տարբերությամբ մատուցել այլ իրականություն։ Նաեւ պետք է մեր հանրությանը պատրաստել ճանաչելու համար ճշմարտությունը եւ իրականությունը։ Մենք խոսում ենք հոգևոր քարոշչության մասին, շատ դեպքերում նաև այլ կրոնական կառույցները հասկանալով, որ հայեկեղեցին ունի բացառիկ հեղինակություն եւ բացառիկ դերակատարություն հայ ժողովրդի կյանքում, Շատ հաճախ հայեկեղեցու բնորոշող սիմվոլացված հոգևոր խորհրդանիշերը իրենց կայքերում, Facebook-յան էջերում են տեղադրում, որպեսզի իրենց հետևորդներին ցույց տան, որ իրենք աղանդ չեն կամ այլ հավատքի հետևորդ չեն, այլ հենց հայ եկեղեցու հետ առնչություն ունեցող որևէ կրոնական կառույց են։ Այս խապկանքներն էլ իրենց հերթին մեծ դժվարություններ են առաջացնում, որովհետև սկզբում մարդկանց ներկայանում են իբրև առաքելական եկեղեցու, քուր եկեղեցի կամ այլ եկեղեցի, իսկ այնուհետև այս մարդկանց ներգրավելով իրենց շարքերում սկսում են իրենց քարոզել, որ հայ եկեղեցին ունի բարեպաշտական սովորություններ, որոնք սխալ են, ունի նվիրապետական, աստվածաբանական, վարդապետական, տարբեր հարթությունների վրա փորձում են շակերտների մեջ ասած սխալներ բնորոշել հայ եկեղեցուն, եւ դրանով մոլորության են բերում մարդկանց։ Համացանցը որքան էլ որ լավ հարթակ է, որպիսի քարոշչություն իրականացնենք, նույնքան էլ վտանգավոր հարթակ է, որտեղ մարդիկ կարող են տիրապետելով իրականությունը մոլորության մեջ հայտնվել, ճանենալով իրականության զգացողություն, կեղծ տեղեկատվության հետևանքով դառնալ զոհը որևէ անհատի կամ կառույցի քարոշչական մանիպուլյացիաներին։ Համացանցում գիտական ակադեմիական նյութերը դժվար ընթերցողներից են։ Վստահաբար ասում է Մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Տեր Համբարձում Քահանա Դանիելյանը, իսկ ահա ագրեսիան, բռնությունը, մարդկանց մասին թյուր տեղեկությունները, հանրային կյանքին ու հանրային դեմքերին վերաբերող ապատեղեկատվական հրապարակումներն ամենաարագ սպառվողներից են։ Այնուամենայնիվ հնարավոր է թվային տիրույթում ձևավորել դրական ազդեցություն ու ավանդույթներ, Բացի Մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակի համակարգված աշխատանքից, հոգևոր քարոշչություն իրականացնելու նպատակով կուր գործնեություն են ծավալում նաև թեմերի, տարբեր եկեղեցիների ու հովությունների պատասխանատունները։ Սոցցանցերում երբեմն նաև հոգևորականներն ունեն իրենց անձնական էջերը, որտեղ տարվող քարոշչությունը բավականին արդյունավետ է եւ ունի կոնկրետ լսարան ու մշտական հետևորդներ։ Հայաստանում բոլոր սոցիալական կայքերից առավել տարածված է Facebook-յան հարթակը, որը մենք ակտիվորեն օգտագործում ենք ոչ միայն պաշտոնական լրահոսի համար, այլ նաև անհատ հոգևորականների կողմից, կառույցների կողմից, որովհետև գիտեք, Մայրաթոռը բազմաթիվ կից կառույցներ ունի, որոնց հետ համագործակցում է, Դա կլինի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, բազմաթիվ միություններ, շատ են այդ կառույցները, չի ուզենա թվարկեն, համենայն դեպս բոլոր այդ կառույցները ունեն իրենց Facebook-յան էջերը, որտեղ նաև կարճ կամ ամփոփ տեղեկատվություն է դրվում, թե ինչ գործընթացի մեջ է տեղի ունենում այդ ամենը։ Որ խոսում եմ տեղեկատվության հավաստի կամ ոչ հավաստի լինելու մասին, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այն աղբը, որ ուզում է մատուցել համացանցը մեզ, փոխարինվի ավ ավելի ընթերնելի մեր հետագա սերունդների համար օգտակար նյութերով, որովհետև թեկուզ մեր մայրաթուրի պաշտոնական աճով մենք հաճախ ենք տեղադրում տոների մասին տեղեկատվություն, հաճախ ենք տեղադրում մայրաթուրի անցուդարձի մասին տեղեկատվություն, նաև տեղադրում ենք թե անցյալում ինչպիսի կարևոր իրադարձություններ են եղել մայրաթորում, արխիվային լուսանկարներ ենք տեղադրում, կարևոր տեղեկատվություններ, որոնք մարդիկ կարող են ամեն օր այցելել մայրաթոր, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դրա մասին տեղեկացված չլինել։ Եվ մենք իսկապես ուզում ենք այնպիսի տեղեկատվություն դնել, որ ոչ թե դրանք լինեն պոպուլյար, տարածված ինչ որ նյութ, այլ լինեն օգտակար եւ ի տարբերություն այն նյութերի, որոնք մեծ դիտումներ են հավաքում, բայց իրենց մեջ օգտակարություն չունեն, օգտակար նյութերը դրանք գտնելը, դրանք մատուցելը մարդկանց շատ ավելի դժվար եւ ժամանակատար են։ Սակայն չենք ընկրկում այդ հարցի շուրջ, մենք ամեն ինչ էլ անում ենք, որպեսզի հայ եկեղեցու զավակները կարողանան հաղորդը դառնալ հայ եկեղեցու անցուդարձին։ Քանի որ հայ եկեղեցին բաժանված է թեմերի, կառույցների, դրանք բոլորը առանձին ունեն իրենց պաշտոնական Facebook-յան էջերը, Twitter-յան էջեր ունեն, վերջերս նաև Telegram-յան ալիքներն են բավական ակտիվացել եւ նաև այս հարթակներից ենք օգտվում, YouTube-յան ալիքներից ենք օգտվում։ Հնարավոր բոլոր հարթակները լուծումներից մենք օգտվում ենք եւ այնտեղ ունենք ներկայություն ինչպես կլինի Instagram-ը կամ տարբեր տեսակի սոցիալական կայքերը, որտեղ որ երիտասարդները շատ ժամանակ են անցկացնում։ Մենք նաև այնտեղ ուղիղ հեռարձակումներ ենք միացնում, հատկապես մեծ տոների ժամանակ ուղիղ հեռարձակումներ ենք տեղադրում, որպիսի մարդիկ անմիջական կապ ունենան Facebook-յան էջերի հետ եւ դրա միջոցով կարողանան հաղորդ դառնալ մայր աթոռին։ Գիտական համակարգերը հաճախ են օգտվում հոգևոր թեմաներով նյութերից, որոնք բազմազան են ու բազմապիսի։ Հոգևոր մեդիան բնականաբար ունի մեծ պահանջարկ, որի մասին է վկայում համացանցային որոնումների ու դիտումների քանակը։ Եվ եթե ինչ-որ սրփավայրի մեկ լուսանկարն օրինակ կարող է ունենալ հազարավոր դիտումներ, քան տվյալ սրփավայրի մասին գիտական ակադեմիական հրապարակումը, դա եւս կարող է առաջացնել մեծ հետաքրքրություն նշված նյութի հանդեպ, ցավալուն տեղեկություններ ստանալու ելքով։ Ժամանակակից մեդիայում հոգևոր քարոշչությունն իրականացվում է հնարավոր բոլոր տարբերակներով՝ մեկ լուսանկարի տեղադրումից մինչև տեղեկատվական, ուսուցողական, մեկնողական, ճանաչողական, քարոշչական նյութերի ակտիվ տարածումը։ Դրանք համացանցային հմտություններ են, որովը սոցիալական կայք առաջնորդվում է իր սկզբունքներով եւ այդ սկզբունքները թելադրում է բոլորին, ովքեր որ օգտվում են սոցիալական կայքերից Եվ ուրեմն այդ սկզբունքների շրջանակում պետք է փորձես տեղավորել այն, ինչ որ ունես։ Եթե այդ սկզբունքները ունենում են սոցիալական կայքերը, մենք դրանից էլ ենք օգտվում։ Անշուշտ, թե անհրաժեշտ է կարճ ուղերձներով, կարճ տեսանյութերով պատմենք, թե որտեղ կարելի է երկար կամ բովանդակալից դիտել այս նյութի մասին կամ այս մասին տեղեկատվություն ստանալ, որովհետև հիմա սոցիալական կայքերը ավելի ծավալուն նյութերի հետ են հրթում եւ ավելի կարճ ինֆորմացիա ինֆորմատիվ նյութերն են առաջ մղում այն մտքով, որ այսօրվա երիտասարդները շատ տեքստեր ընթերցելու հավես չունեն, շատ երկար տեսանյութեր դիտելու ժամանակ չունեն եւ ամեն ինչ անում են սոցիալական կայքերը, որ կարճ տեսանյութի մեջ ամփոփվի մի ամբողջ իրադարձություն։ Եվ եթե նրանք ովքեր որ ուզում են երկար նյութերին հաղորդ դառնալ, խղումների եւ այլնի միջոցով մարդիկ կարողանում են գնալ եւ երկար նյութը գտնել։ Դրանք ուղակի հմտություններ են, մենք տիրապետում ենք անշուշտ այդ հմտությունների մասին ունենք համապատասխան մասնագետներ, որոնք մեզ տեղեկացնում են, ունենք քննարկումներ, որոնց միջոցով ավելի արդյունավետ ենք դարձնում մեր քարոշչությունները, այն տեսանյութերը, որոնք որ տեղադրում ենք մեր Facebook-յան էջերում, բավական մեծ դիտումներ են ունենում, շատ դիտումներ, ինչը խիստ ուրախալի է, որովհետև մենք սոցիալական կայքերի առաջարկած սկզբունքները կոտրելով կարողանում ենք ցույց տալ, որ համենայն դեպս մեր հանրության մեջ լայն շրջանակներ ունեն մեծ պահանջարկ եւ սոցիալական կայքերը պետք է գնան այդ պահանջարկը ձևակերպելու համար, ոչ թե թելադրեն սեփական սկզբունքները, որոնցով պետք է մարդիկ առաջնորդվեն։ Մենք իհարկե այդ ամենի չանում ենք եւ անում ենք մեծ խնամքով, սիրով։ Ինքներս է շատ սիրում ենք, որ մարդիկ իսկապես կարողանան համացանցի միջոցով աղորտ դառնալ մեր սրբություններին, մեր սրբավայրերին եւ ասեմ, որ սա նաեւ ազգային անվտանգության հարց ունի, որովհետեւ նման կերպ մենք հաստատում ենք, որ մենք տիրապետողն ենք այդ պատմական հուշարձաններին, մեր սրբավայրերին, մենք այդ սրբավայրերի տերն ու տիրականն ենք, մենք ինքներս ենք դա կառուցել, ոչ ոք չի կարող պատմական իրողությունը խեղաթյուրել եւ մեզ պատկանող սրբությունների մասին կեղծ ձևակերպումներ իրականացնել։ Սիրո հենքով եւ սիրո մասին նոր պատվիրանով Աստծո խոսքը սիրով ու խաղաղությամբ էլ պիտի տարածվի քարոզի բուն առանցքը, բուն կենտրոնն անկախ տարածելու, քարոզելու ձևերից ու տեղերից, անկախ արհեստական խոչընդոտներից Քրիստոսի խոսքն է քրիստոնեական դավանանքը ավետարանական լույսը այն իր զավակներին հասցնելու համար Մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակը բարեխղճորեն օգտագործում է արդի մեդիայի հնարավոր բոլոր հարթակները ցավալի է մեզ համար, որ մենք համացանցը տեսնում ենք, թե ինչպիսի նյութերով է համալրվում, նյութեր, որոնք որ ոչ մի օգտակարություն չեն բերի մեր հետագա սերունդներին, ընդհակառակը մեր երեխաները կմեծանան այդ նյութերը նայելով, այդ տեսանյութերը, այդ նյութերը կարդալով, ավելի խեղված պատկերացումներ կունենան մեր իրականության մասին։ Մեր երեխաներին դրանք ոչ մի օգտակարություն չեն բերի, չնայած դրանք ժամանցային բնույթ են կրում։ Այնուամենայնիվ այդ ժամանցը մեր երեխաների ինքնակրթության կամ կրթության վրա խիստ բացասական հետևանք է ունենալու։ Եվ նման նյութերով համալրել համացանցը, օգտակարություն բերել մեր երիտասարդներին եւ ոչ միայն երիտասարդներին, կարծում ենք, որ մեծ օգտակարություն է հայ ժողովրդի համար, մեծ օգտակարություն է մեր հավատացյալների համար որովհետև նրանք, ովքեր որ անհամբեր սպասում են, թե ինչ նոր նյութեր պետք է տեղադրենք, ինչ նոր հրաապարակումներ պետք է անենք, մենք աշխատում ենք այդպիսի մարդկանց համար։ Մեր առանցքի իրենք են եւ եթե անգամ նրանք մի քանիսը լինեն, նորից ողջորող է այն հանգամանքը, որ իսկապես կան մարդիկ, ովքեր որ գնահատում են այդ աշխատանքը, ովքեր որ չասեմ ապրում են համացանցում, որտեղ այդպիսի մարդիկ էլ կան։ Համենայն դեպս մեր փափագն է, որպիսի այնտեղ տեսնելով մարդիկ ուզենան գան իրականում հաղորդ դառնալ Մայրաթոռին, Մայրաթոռի մի մասը լինել, որովհետև Մայրաթոռը մեր հոգևոր կենտրոնն է, մեր բաբախող սիրտն է, այսպես ասած հոգևոր եւ այստեղ յուրաքանչյուր հայորդի անելիք ունի եւ յուրաքանչյուր մեկը պետք է գա Մայրաթոռ, հաղորդը դառնա Մայրաթոռին, սիրի Մայրաթոռը, որովհետև Մայրաթոռը սիրելով այդ սերը տարածվում է ամբողջ հայ եկեղեցու վրա։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի համացանցային ծառայությունների գրասենյակի տնորեն Տեր Համբարձում քահանա Դանիելյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։